طيب بسم الله الرحمن الرحيم نحن دخلنا في باب السابع ما اسم الباب ما جاء في الركعه جاء في الرقى الركعه ما هي الركعه ما هو المفرد من الركعه لا هذا هو العامل بس بكفاء سقى راقي رقية نعم مفرد رقاء جم طيب قال الرقى والتمائم ولم شرك كيف الرقى من الشرك وقد جاء أدلة أن الرقية تنفع الرقية لها ثلاثة شروط آه. تعتقد ان لا تنفع بذاتها بذاتها يعني نعم تكون باللغه العربيه وتفهم المعنى نعم. وتفهم المعنى و آه، وتكون بالدعاء وبقراءه القران وذكر اسماء الصفات والاستعاذه بالله الكلام المشروع يعني سي الرقيه مشروعه نعم avec كونديسيون ce qui est en dehors de ces conditions là pas مشروع يكون شركا والتولة ما هي التولة ولا الذي يصنع يعني الاشياء يتزوج بامراه يحب تحب الر- يعني الزوجه يتضيقت. الرجل والرجل يحب ايوه pour qu'un homme et une femme qui se marient ou pas le but c'est pas zawaj c'est que un envoûtement pour mettre l'amour entre deux personnes هذا طيب آه، ثم نسيت الدليل الأول ما هي آه، ما هو الوتر الوتر آه، نعم ماذا كان يعتقد العرب في الجاهليه بهذا الوتر كل la زي كو avec ce cette corde دي دافع ايش مش مش اشتري مش ها دفع ماذا وبوسي كوا العين العين وغير نعم طيب نواصل يقول عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا يعني رجال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه بدون صرف شدة وما جاء شدة وكل إليه رواه أحمد والترمذي celui qui accroche quelque chose il lui sera confié à cette chose-là وهذا يت- يرجع إلى ما ذكرنا في الأبواب السابقة Le ta'alluq, ta'alluq là c'est hissi ou ma'nawi. Que ce soit une chose palpable ou alors c'est dans son cœur. Il a accroché à quelque chose. Dans le sens où cette chose-là, d'après lui, lui profite. تنفعه أو ت- تدفع الشر عنه نعم يقول في شرح الكلمات من تعلق شيئا أي علق رجاءه وخوفه به qu'il accrochait son espoir à cette chose-là et il y a passé son espoir et il appelle sa peur بهذا الشيء comme on a dit ça peut être euh, tamahim ça peut être euh, ذاك الحلق من السفر هكذا toute chose وكر إليه أي ترك أمره إليه وله فمن اعتمد على الله وانزل به حوائجه حفظه ويسر له جميع أموره من اعتمد على غير الله خذل C'est-à-dire que celui qui s'accroche à cette chose-là, قبل هذا c'est-à-dire il est cette chose-là Allah le délaisse à cette chose-là وهذا الشيء est-ce qu'il peut faire quelque chose pour lui rien du tout quant à celui qui se repose sur Allah Azza wa Jal qui espère de lui qui lui apporte ses besoins et qui le préserve Allah Azza wa Jal facilitera sur toute chose ومن يتوكل على الله فهو حسبه طيب ومن يتق الله يجعل له مخرجا وهكذا ويجعل من امره يسرا les sont venues sont nombreuses par rapport à ça maintenant celui qui place ses espoirs et rassure ses peurs sur autre que Allah Azza wa Jal alors Allah Azza wa Jal va le laisser avec ces choses-là aujourd'hui par exemple les gens je les vois faire cela avec l'argent le travail tu vois la famille des gens me disent si un tel est que moi j'y arriverai pas si j'ai pas telle chose j'y arriverai pas salam fa khudhil il a abandonné à cette chose là et c'est là que tu vois le shirk il est là بهذا الفكر المادي يعني ce matérialisme qu'ils ont. Alors là, les, les secteurs, euh, avec leur, euh, leur, euh, leur, leur et les gens, ça les mène à quoi Au suicide, beaucoup d'entre eux. Quand ils perdent cette chose-là, là, ils disent, je ne peux plus vivre sans ça. Ils perdent son argent, Ils se disent, c'est fini, il ne pourra plus faire la chose. Ils perdent son, la personne qu'ils aiment ou quoi, je ne pourrais plus vivre sans cette personne-là. Ils se tuent. Il perd son travail, ils se tuent. Il tu as des tabahoun, des grands cuisiniers, des grands chefs, se disant je ont perdu une étoile, ils se sont tués, Harry. Quand quatre étoiles, l'année d'après, il a eu de bons résultats, trois étoiles. Ils se tuent. Tu dis, c'est quoi, ça Pour une étoile, tu te tues. Juste parce que tu t'as pas cinq étoiles. Ta nourriture, elle tue pas les gens, c'est juste qu'elle est moins bonnes, c'est tout, tu vois. Et encore moins bonne. Pour les, juges, que les gens vont dire, ouais, non, je vois pas la différence. Ils se tuent. T'imagines le fixe Vois ce qu'ils vont, ces gens-là donc ça prouve que hein, ces gens-là, ils vivent pour ça. Et ça, leur ibada tout ça là. Sinon, a car il voit qu'il n'y a plus de raison de vivre sans ça. Quoi. Car les étoiles, elles sont pour qui les étoiles Le fait qu'il y ait 5 étoiles, ça profite à quoi Que les gens le voient, qu'ils se fassent entendre parler de lui, qu'il ait une bonne réputation. Donc c'est Som'a wa Ria. C'est pour les gens. On dit Foulen, c'est un grand cuisinier, c'est un grand chef, kaza et kaza et kaza. Il est réputé, eh ben non. Sa réputation, on a pris un coup, il est descendu d'une étoile. Hein. On n'a pas dit il est venu à zéro, il a perdu une étoile. ايش من معيشة هذه يقول الفوائد وجوب التوكل على الله وهذا لا ينافي فعل الأسباب المباحة il fait de placer sa confiance en Allah attends j'ai pas eu le char du Ijmal أولا يخبرنا عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن من اعتمد على شيء ترك أمره له فمن أنزل حويجه بالله فرج كربه يسر أمره ومن اعتمد على غير الله ترك أمره له فخذ له لأن الخير كله بيد الله ولا يستطيعه أحد سواه دونك عبد الله بن عكيم افهم ان النبي صلى الله عليه وسلم dit que celui qui se repose sur Allah Allah lui accordera ce dont il a besoin. Celui qui se repose sur Allah Azza wa Jal, Allah le délaissera cette chose-là. Non. Wa al-khayr wa dur la yakunu illa biyadillah. Ça peut être que par Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire si un mal te vient, cette chose-là ne pourra pas te protéger. Tout comme elle ne pourra pas t'apporter un bien. Al-fawaid وجوب التوكل على الله وهذا لا ينافي فعل الاسباب المباحه l'obligation de poser sa confiance en Allah et cela ne, pose, ne se pose pas au fait de prendre les causes d'accord التوكل على شيئين على على شرطين اعتماد القلب على الله والاخذ بالاسباب l'un et l'autre de laisser, de laisser un ou l'autre ça mènera à khalal ثالثا خذلان من صرف عن الله وطلب النفع من غيره l'abandon de celui qui se détourne d'Allah et qui recherche le profit d'auprès d'autre que lui مناسبة الحديث الباب rapport du hadith par rapport au chapitre حيث دل الحديث على تحريم طلب النفع من غير الله هذا الحديث il nous montre qu'il n'est pas permis de chercher le profit dans ce que seul Allah peut apporter bien sûr auprès d'autres que lui maintenant tu demandes à un frère qui t'aide ce qu'il peut faire c'est pas de shirk mais avant de demander à ce frère-là tu demandes à Allah parce que ce frère-là tu dis à ce moment-là je peux pas ou tu une chose qui est à la base disponible et dont on a besoin, elle n'est pas là. Par exemple, tu te bases sur ton wifi pour faire une muhadara, et quand tu commences ta muhadara, hop, il n'y a pas de wifi. C'est pourquoi c'est Allah la qadar que tu n'aurais pas ce wifi à ce moment-là. هذا طيب يقول مناسبة الحديث للتوحيد الآن حيث دل الحديث على خذلان من اعتمد على غير الله في جلب النفع أو دفع ضر لأن جلب جلب النفع ودفع الضر من أفعال الخاصة بالله وطلبها من غير الله شرك Ce hadith, son avec le tawhid, c'est que Allah Azza wa Jal abandonne celui qui se repose sur autre que lui et espère trouver auprès d'autre que lui le fait d'apporter un bien ou de repousser un mal. Car cela n'est que parmi ses spécificités, spécificités de base. Après, Allah il fait des asbab. Telle, telle cause, Allah en fait une cause pour que tu apportes un bien. Et telle cause pour que tu protèges d'un mal. يقول في الدليل الثاني من هذا الدرس السلو رابع من هذا الباب روى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة سيتور بك فاخبر الناس أن من اعتقد أو عقد لحيته وتقلد وترا أو استنجى برجيع دبة أو برجيع دبة أو عظم فإن محمدا بريء منه Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à Rouaïfia, « oh au il se peut que tu vives longtemps. Donc, informe les gens que celui qui, euh, on va dire, tresse sa barbe ou accroche un water, c'est-à-dire le corde de l'arc, comme on l'a fait auparavant, ou qui se, se purifie après avoir fait ses besoins avec des crottins d'animaux ou des ossements d'animaux, que Mohammed est innocent de lui. Non. يقول في شرح الكلمات عقد لحيتي أي عقدها على وجه يشعر بالتكبر أو يشعر برقة وتأنث الى الشباب سواء barbe soit pour donner un côté orgueilleux les Arabes faisaient ça pendant les guerres et même entre les Arabes et ou alors pour donner un côté efféminé on tresser la barbe à la manière des femmes Alors, la femme n'a pas de barbe, mais je laisse faire des tresses comme les femmes font des tresses ça veut dire dans les deux cas, Mayajouz. Et en plus, celui qui fait ça, elle, elle, c'est Tashabbar Biman, bi Mushrikin. Tu as usé ça apparemment. وقيل عقدها في الصلاة et il y en a qui disent que le fait de l'accrocher la tresser c'est pour la salat قالت تقلد وترا أي علقه في ركبة دبته من أجل العين والوتر هو واحد أوتار القوس donc on a déjà dit par rapport au fait d'accrocher la, corde de l'arc pour repousser hein, l'œil, mauvais œil. istinja et istajmara. istinja c'est le fait de se purifier après les besoins. Et istinja peut-être avec de l'eau, c'est la base. D'accord Ou alors des pierres. Mathalan, wa sunna huwa witr, soit 3, soit 5, soit 7, tant que le besoin ça fait sentir. Ou alors يجوز أي شيء الذي يزيل به النجاسة وليس بنفسه نجاسة utiliser toute chose qui soit pour enlever la najasa et que cette chose ne soit pas une najasa en elle-même par exemple papier toilette t'as le droit mais ce ne sera pas comme l'eau il y aura toujours des, des traces وقال رجيع أي روث c'est les excréments des animaux والأصل في روث هنا قاعدة avec الخلاف كل ما يؤكل لحمه فروثه طاهر la règle chez le jumhur des ulama ils disent que tout ce qui se mange comme animal qui est comestible ces excréments sont purs urine ou voilà et d'autres ulama disent là tout excrément ou toute urine d'animal est pur quand on n'a pas de délai qui sont déjà ça C'est l'avis de notre cher Abdelhamid. Même le chien, d'accord Même le porc. Il dit on n'a pas de preuves qui disent que ça c'est la najasa. Et après il faut un ta'wil du hadith de celui euh, du, chien qui aurait bu dans un, dans un récipient, il l'avait cette fois. Et on a dit c'est aboudan. Le fait de faire sept fois c'est une ibada, c'est tout. Ça veut pas dire que c'est une impureté. Ce disent si c'est une impureté. Après c'est là qu'il y a un khilaf par rapport à ça. Et aussi que les chiens à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam كانت تدخل في المسجد وتبول Voilà hadith bil ma'ali. Tu vois. Il rentrait dans le masjid, ils urinaient, et après ils sortaient. Et personne ne versait de dessus. Alors que lorsque cet homme est venu et il urinait, ils ont, ils ont versé de l'eau, ce qui prouve que c'est najasa. Donc ils disent, là tu dis c'est parce que le- l'explication, que le, le masjid n'était pas vraiment euh, bien hermétique, c'est-à-dire il y a de la lumière qui rentrait, et du vent qui rentrait, ce qui enlevait le najasa. Comme s'il était dehors en fait, un peu. Allah ta'ala alam. ثم قال بريء منهم أي بريء من فعل هذا que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est innocent de son acte. Car ces choses-là ne sont pas du shirk. À part l'accrocher l'arc, la, la, la, la flèche de la, la, la corde de l'arc. Pour mousser la haine, à mal le fait d'accrocher sa barbe, ou le reste, ça c'est pas du shirk. Ou alors celui qui accroche sa barbe, c'est une croyance que c'est une barbe tressée là par quelque chose, non. Là, ça peut rentrer dans le, dans le shirk. يقول الشرع الإجمالي يخبرنا رويفع رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن الحياة ستطول به وأن عليه أن يخبر الناس سلفا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن من عقد لحيته وقلد في ركبته أو ركبة دبته واحدا من أوتار الكوس الكوس عفوا أو استجمر برأس دبة أو عظم فإن محمدا بريء من فعل هذا Donc le roi Ephir nous a informé que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de dire aux gens qu'il se peut que la vie, à, à, à Wallen, qu'il se peut que la vie s'allonge à lui, à roi Ephir. Si jamais sa vie s'allonge, je ne suis plus là, alors dis aux gens telle chose. D'accord Que celui qui tresse sa barbe ou qui accroche un water à son cou ou à son animal, ou alors celui qui se purifie des besoins par des excréments d'animaux secs, comme des crottins, choses de choses, ou des ossements, que Mohammed est innocent de son acte. يقول الفوائد معجزة للنبي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث طال عمر أو نعم عمر رويفع كما أخبره ce qui prouve le miracle du Nabi صلى الله عليه وسلم car réellement Roifi'a a vécu longtemps فهذه من دلائل النبوة les preuves de la prophétie du Nabi صلى الله عليه وسلم قبول خبر الواحد comme on a parlé la dernière fois qu'il faut accepter l'information mais c'est d'une seule personne qui est fiable. Pourquoi Car le Nabi sallam lui a dit à lui de dire aux gens par la suite. Il était tout seul. Et si d'autres l'ont su, on n'est pas au courant. Mais il n'a pas dit, attends que d'autres personnes disent avec toi. Va le dire aux gens. Toi tout seul, va le dire aux gens. ثالثا تحريم عقد اللحية qui est interdit haram de tresser la barbe de l'attacher Rabia, un tahrim, taqalloud et le watar. L'interdiction d'attacher les cordes de l'arc. خامسا تحريم الاستجمار بروث دبه او عظم وانما حرم حرم الاستجمار بها لان العظم طعام الجن والروث طعام باهمهم et qu'il est interdit de faire l'istijmar l'istinja avec les crottins d'animaux et leurs ossements pourquoi car ces crottins d'animaux sont la nourriture des animaux des djinns. Et les ossements sont la nourriture des djinns. Donc en faisant cela, on les laisse. Cela n'est pas permis. Les animaux des djinns, leur monture. قال طعام بأهمهم Après, comment ils sont ou quoi, là, est-ce qu'ils sont des créatures comme de feu, nommées djinns Tu vois, ça, je sais pas te dire, mais le hadith était venu qui parlait de cela. قال مناسبة الحديث الباب حيث دل الحديث على تحريم تعلق تعلق الوتر لدفع الضر والضرر que ce hadith montre l'interdiction justement à la, la base la, le shahid du hadith c'est le watar parce que Le reste, n'est pas du shirk. Le fait d'accrocher une corde d'un arc pour pousser le haïn, le mal. مناسبة الحديث التوحيد من نص كل حديث التوحيد حيث تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن تعلق وترا لدفع الضرر لأن جلب الدفع جلب النفع ودفع الضرر من أفعال الخاصة بالله وطلبها من غير الله شرك comme le reste celui qui accroche ce watar aura cherché un profit auprès de autre que Allah Azzawajal. Et c'est juste que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait comme étant une cause. Donc rechercher cela dans une chose qui est propre à Allah, cela est du shirk. تمام فكلها يتشابه تتخصم ونكمل بالدليل الثالث من الباب من درسنا هذا وهو الخامس من الباب عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال من قطع تميمة بإنسان كان كعدل ركبة رواه وكيع وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وهي القرآن Donc il disait ça de Jubair, celui qui coupe une amulette d'une personne, c'est comme s'il avait libéré un esclave. Et il disait également, que les salafs détestaient. Et là, karaha, c'est le sens de tahrim. Car chez les anciens, karaha, mana tahrim. Avant, chez les anciens, le fait de dire détestable, c'était une chose qui était interdite. Comme Allah Azza dans le Coran, dans la Surat Al-Isra, il plein de choses interdites. Donc Allah fait akhir al-aya, wa kana kullu 'inda rabbika makruha. Et tout cela est détestable auprès de ton Seigneur. Et tout ce qu'il a cité, c'est que des choses interdites. Et parmi elles, même, il y a du shirk. Donc ça peut être que interdit. ثم قال قطع قطع أي أزال le fait d'avoir coupé c'est-à-dire le fait de partir même si tu l'as pas coupé tu l'as arraché un méchant tu l'as retiré hein, tu l'as retiré cette tamima tamima on a déjà parlé c'est quoi تاكل شيء قبل hmm? ça dépend comme à dans le hadith sabiqa, si tu es une personne qui est autorité ou quoi ou quoi mais elle ça peut faire une fitna مهما فعلت لله فتسمي طعم طيب si tu veux c'est pourquoi tu le fais pour Allah فالبسمله مستحبه في كل شيء تقريبا Maintenant, il n'y a pas de dalil qui dit qu'il faut le dire, mais si tu le dis, même c'est déjà là, ça t'akoul bismillah ajlis, bismillah akoul, bismillah ashrab, wa akala, comme taïf. Mais c'est pas un charte. قال عادل ركبة يعني أنه لو أجر من يعادل عتق ركبة cela lui équivaut à la, la récompense de quelqu'un qui aura libéré un esclave يكرهون اي يحرمون والضمير في يكرهون يعيد للسلف الصالح فك ديتست qu'ils détestent c'est le et le ضمير là le waw jamaa يرجع للسلف الصالح بار دو sahaba الشرح الإجمالي للأثرين في الأثر الأول يخبرنا سعيد بن جبير أنه من أزال تميمة من إنسان كان له من الأجر عند الله مثل أجر من يعتقى ومن أعتق ركبة لأنه أعتق من علقها من النار وحرره من رق الهوى والشرك Donc nous informe Saïd ibn Jubair que celui qui retire cette, cette, cette amulette, une personne, aura la récompense de quelqu'un qui aura libéré l'esclave. Car lui l'aura libéré de quoi Du feu, du suivi du passion et du, du chef, en enlevant cela. Bien sûr que la personne, quand il a retiré, elle a également compris pourquoi. C'est pas tu retires, après il va mettre un autre. Lui, race. Mais là, quand tu l'as retiré, qu'il a compris l'erreur, tu vois, lui, il sera libéré du feu et du shirk et des hawa. Bien sûr, donc, le, les hikmah, toi, le fais avec explication, qu'il sache pourquoi. C'est quand tu viens, tu l'arraches, tu t'en vas. Il va dire, qu'est-ce que tu fais C'est pas pourquoi, tu vois. Donc, il va se bagarrer avec toi. Il va se bagarrer avec toi, il va dire, hey, eh, pourquoi tu m'arraches ça et tout Bagarre. Donc à la base, si t'es pas une personne qui a qui est apte à faire cela sans qu'elle ait nous avant, dis, parle, n'agis pas directement. Maintenant, c'est ton fils, ton petit frère ou quelqu'un que sur qui il n'y a pas de problème, fais-le et mais tu expliques pourquoi. Tu dis pourquoi. وفي الأثار الثاني يخبرنا الراوي أن السلف يكرهون التمائم ويأمرون بقطعها وزارتها سواء كانت من القرآن أو غير أو من غيره dans, le deuxième hasard, nous apprenons que les salafs détestaient les amulettes et qu'ils ordonnaient de les arracher. Qu'il s'agisse de Coran ou pas de Coran. Ça revient à ce qu'on disait la dernière fois. Que le rajir, c'est que même le Coran, c'est pas makboul. Mawami mashrour. On a dit adna maho. Au minimum, c'est quoi comme jugement Là. On n'a pas dit ça. Minimum, c'est quoi Alors, bid'a. Faites d'accrocher un Coran tout petit. من يورث البدعة نعم مناسبة الأثرين الباب حيث دل كل منهما على تحريم تعليق التميمة سواء كانت من القرآن أو من غيره donc ces deux athars démontrent l'interdiction des amulettes qui sont du Coran ou d'autres هذا هو الراجح même du Coran ce n'est pas permis car le Coran ne te couvre rien d'apporter Coran qu'on expliquait ما نزل لأجل هذا مناسبه الاثرين للتوحيد من نص كل اعقاق للتوحيد حيث دل كل منهما على تحريم تعليق التميمه لدفع الضر الضرر لان جلب النفع ودفع الضرر من افعال الله خاصه بالله وخاصه بالله وطلبها من غير الله شركا لا même raison que le dalil a dit le précédent que tu recherches le repoussement d'un mal ou l'attirance d'un bien pendant que Allah parce que seul Allah peut accomplir cela est du هذا وبهذا كملنا هذا الباب بفضل الله تعالى والحمد لله رب العالمين